leon kai tauros leon tauro pammegese epibuleon e bulese dolo e autu perigenestai dioper probaton te sukena INFESAS HEFESTIASIN auton e calese bulomenos cataclisenta auton catagonisas thai hode ELTHON son kai se azamenos lebe tas cae obeliscus megalus, to de probaton udamu, meden eipon appellateto. Tu de leontos aetio menu auton cae ten aetian punthanomenu dihen uden deinon pathon alogos apeisin, efe. Al ego maten tuto poio, horogar parasceveen uhi hos eis probaton al eis tauron hetoi mas meneen. Ho logos de loi, hoti tus fronimus ton antropon, hai ton poneron technei u lanthanusin.